ne prenecesai nestoi. La junia numero 2012 de la revuo Monato publicigis absolute legindan articolon en la rubrico Medio, sub la titolo Valoro de ciu birda nesto. La autoro, Janus Sulziki el Canado, per tiu texto concuras al premio Paul Gobins por nova jornalisma talento. Gi estas leginda ne nur pro la objektiveco de la presento, sed ancao pro gia convinca povo relate al ecologia constio. Citie ne montru nur etan resumon. Ciu sagia bienisto au giardenisto volas logi insecto mangia in birdoin ca stimuli ilin al construado de nestoi. Crom giui matene ilian concerton, la homo sen page protectas sian plantaron. Tamen, l'articolo ne limigas al tia poesietza tono. Gi montras tre clare che ciu birdido en nesto mangias ciu tage certan quanton da larvoi au raupoi dum unu monato. Se vivas po quin birdidoi en ciu nesto, tio signifas che post unu monato iliei gepatroi al portis miloina da larvoi cae raupoi. Oni facile concludas che plurai nestoi en planteio povas eviti multe da insecticidoi cae aliae chemiajoi normale usatai por protecti la plantoina. Ien trafa il montro. Cetere, birdonestoi estas unuel la plei belei fenomenoi en la naturo. Ili povas esti grandae au etae, forticai au delicatai, cae construitai el plei variei materialoi, argilo, secai brancioi, cotonezei fibroi, araneajo, fungoi, haroi de ordinarei mamuloi, salivo, cae ec hom productitei materialoi. Birdoi povas construi ilin en plei variei locoi, sur la grundo, sur stonoi, sur campae herbaroi, sur palmoi, arbo branchoi, arbo truncoi, formiceioi, cae sur homae construajoi. Ili povas esti isolitae au comunumae, tiel che plurae birdinoi nascas en sama nesto. Per la observado de nestoi, ornitologoi scias, cia spezai birdoi trovigas en certa regiono. Relate al architecturo, nestoi povas esti tre simplei, foie recte sur la grundo au sur plagia sablo, au tre elaboritei, kiel tiui de cudro capablei birdoi. La specio Furnarius rufus, ofte trovebla en Brasilo, etch construas du chambrain argilain nestoin, cum dicae muroi. Alia curiosajo estas, que plurae birdo specioi lerte camuflas in nestoin lau la coloro de la ovoi, por eviti atacon de predantoi. La naturo estas ia fonto de constanta cae varia spectaclo.